Joguei é, pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar. No vou me apimentar, quero obedecer até o pra cansar. Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se a pegar não dura, usar que não se pega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pique, usar que vai te pega uh. Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Meu esposinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe 10 para, depois joga na minha cara e faz. Sobe desce para depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar, já apimentei, vai deixar queimar Dancei, quem me vê brincar Você quer pula, pula. Eu quero pega, pega. Se eu pegar não dura. Anitta não se apega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. E se não para, não para, que se parar já era. Entra na brincadeira, ah, vai perder a noite inteira. Ah, com a próxima rodada? Vem que eu tô preparada. Entra na brincadeira, ah, vai perder a noite inteira. Com a próxima rodada? Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz pop jogging on the I'm a beast, chopping on the beat. Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep. Sheesh. On me, I'm who you wanna be. Bounce on the meat, I get girls by the fleet. Baby, touch those hoes, line slow, strip pole, bring it up though. Drop low, full show, booty round no. I'm a dog, call a pound, dog pound ho. I just wanna see you go. depois joga na minha cara e faz.